Me komentin e xhuzit të njëzet e nëntë, ku sonte me lejen e Allahut të Madhëruar do ta përmbyllim komentin e surës Al-Haqa. Kësaj sure madhështore, kësaj sure mekase, sure me plot porosi dhe udhëzime edukative, të cilat Allahu xhallahu ala i zbriti që në fillim të shpalljes për t'i përgatitur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta bartin emanetin si duhet, të jenë përkrahës të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe që t'i kuptojnë zhvillimet dhe ngjarjet që do të ndodhin më tutje. Në takimin e kaluar kemi marrë ajete të cilat flasin për përfundimin e njerëzve në ditën e gjykimit. Meqë kjo është sure që flet për ditën e gjykimit, Allahu xhelle ue ala tregon se si do të jetë halli i njerëzve në këtë ditë. Pas që ka përmendur se si është halli i njerëzve në këtë dunja në raport me pranimin apo refuzimin e shpalljes, Pastaj Allahu xhelle ue ala ka përmendur se do të jetë halli i tyre ditën e gjykimit, pikërisht mbi bazën e qëndrimit të tyre karshi shpalljes. A dhe kemi pa njerëz të lumtur, të gëzuar, të shpërblyer, por edhe kemi lexuar dhe dëgjuar për vuajtje të tmerrshme, për të cilat padyshim se Njeriu vetëm kur i dëgjon tmerrohet e lëre më që ta paramendon se ai mund të jetë ndoshta nga ata që përfshihen në këto vuajtje dhe mjerime. Allahu na ruajt nga dënimi i tij dhe nga hidrimi i tij. E kemi thënë se përshkrimi i vuajtjeve dhe përshkrimi i, i mjerimeve ditën e gjykimit nuk është absolutisht I motivuar nga gëzimi pse dikush ka me e pësu, larg asaj, nuk i gëzohemi dënimit të askujt, mirëpo kjo është realitet dhe është e vërtetë që Allahu xhelle ue ala e ka përmendur dhe ne duhet ta përmendim, ne duhet të flasim për të, ne duhet që ta këshillojmë veten tonë e të tjerët që të kujdesemi dhe të ruhemi nga dënimi i Allahut xhelle ue ala. E pasi Allahu tebareke ue teala përmend këto ndarje të njerëzve ditën e gjykimit, kthehet tash në temën kryesore. Tema kryesore e njerëzve në këtë dunja. Dhe pikrisht kjo temë e cila realisht mbi bazën e saj përcaktohet edhe e ardhmja e njeriut, përcaktohet pozicioni i tij, përcaktohet e tëra e që ka të bëjmë me te. Allahu xhel-le ve ala tash kthehet edhe flet për shpalljen, për bartësin e shpalljes, dhe sjell argumente se kjo shpallje është me të vërtetë nga Allahu tebareke ve teala. Para se të hyjmë në sqarimin e ajeteve përmbyllëse të surës El-Hakka, është mirë që të bëjmë një ndërlidhje mes ajeteve të kaluara dhe ajeteve që vijojnë. E përmenda se ajetet e kaluara flasin meqë një pjesa e dytë e ajeteve të trajtuar në takimin e kaluar, flasin për një varg vuajtjesh e mundimesh e dënimesh që kanë me i përjetu njerëz të caktuar. Nuk është me rëndësi prejardhja e tyre, nuk është me rëndësi fare as ngjyra e tyre, as emnet e tyre nuk o me rëndësi. E rëndësishme është të tëtë qëndrimi i tyre karshi besimit në Allahun dhe gjithashtu dhe mëshira e tyre karshi vuajtjeve të njerëzve. Kur Allahu këtë përmend, kjo është fundi, mas ksaj s'ka mo kurgjo. Çka prapë Allahu xhel-le ve ala kthehet në pikën fillestare. Prapë shpalos argumente, me një fjalë, prapë i thret njerëzit që ta rimendojnë pozicionin, ta rishikojnë qëndrimin. Mos të bëhen pjesë e fushatave të manipulantëve të ndryshëm. Mendojnë mirë. Kjo është nga kujdesi i Allahut tebareke ve teala për njerëzit, për të treguar se Allahu xhel-le ve ala nuk e don dënimin. Allahu xhel-le ve ala e don shpërblimin. Prandaj të nderuar vëllezër, që të vijë shpalosja e argumenteve, mundësia për të besuar, mundësia për t'u penduar, pas shtjellimit të temës së dënimit, është me të vërtetë argument i qartë i kujdesit të Allahut edhe për këtë kategori, që sikur që e ceka ta rishikojnë dhe rimendojnë qëndrimin e tyre karshi fjalës së Allahut dhe pejgamberit alejhi salatu ves-selam. Dhe ky kujdes nuk ka mundësi që Të na lejon e të mbetemi indiferent, e lëviz zemrën në raport me Allahun xhel-le ve ala, don, e mbush dashuri, e mbush përulje, e mbush gjithashtu edhe kujdes për udhëzimet e Allahut, por edhe kujdes për të tjerët, nëse Allahu xhel-le ve ala që nuk ka nevojë fare për udhëzimin e njerëzve, Në qoftë se krejt njerëz udhëzohen, a i shtohet Allahut fuqia dhe pushteti? Jo, a po. Nëse krejt njerëz devijojnë, a i shtohet, apo a i paksohet Allahut xhele ue ala diçka nga ajo që ka? Jo, absolutisht. Fare kjo s'ka lidhje me Zotin tebareke, absolutisht. Mirëpo, nëse dikush udhëzohet e ti je sebep, a të shtohet sevapi? Po, a po. Nëse, nëse udhëzohet dikush, e ti ke bo dua maeret për ta, a të vjen shpërblimi? Po, ani de nëse Allahu xhele ue ala që nuk ka fare, kurrfarë, po thom kushtimisht përfitimi, as s'i shtohet, as s'i paksohet, asgjë nga ajo që ka, me udhëzimin e njerëzve apo devijimin e tyre, është kaq i kujdesshëm për ta, e ty që të shtohet, e përfiton, e rritet shpërblimi, nëse ata udhëzohen, Prandaj kalimi nga trajtimi i dënimit në ofertë është me të vërtetë një kalim që nuk duhet me kalu bashkë pa u vërejt. Dhe Allahu xhele ue ala thotë, Fela uksimu bima tubsirun, ve ma la tubsirun. Tash kemi një betim i cili nga një aspekt nuk është i pazakonshëm. Në Kur'an ka betime të ndryshme. Mirëpo, nga aspekti i formulimit edhe i përfshirjes është i pazakonshëm. Ky është betimi i vetëm në Kur'an që Allahu betohet në këtë formë apo. I vetmi. Dijetarët kanë thënë se është betimi më gjithëpërfshirës. Nuk ka betim më gjithëpërfshirës se ky. Domethënë ka përdorur Allahu xhele ue ala një betim të veçantë, specifik të posaçëm për një temë të veçantë specifike. E kemi thënë disa herë se sa herë Allahu përmend tema të caktuara, duhet kjo të zgjon kureshtjen tonë dhe mendjen tonë. E lëre më kur këto tema ofrohen e promovohen përmes betimit. Kjo është ekstra më e madhe, shumë e rëndësishme. E dijetarët e kanë përmendur se, se kasem është betim, uksimu billah është betohem në Zotin, uksimu. Ama la kur vjen i bje, nuk betohem. Domethënë në formulim është mohim i betimit, ndërsa në kuptim është nga format më të fuqishme të betimit. Qysh ndodh kjo? Në formulim është mohim i betimit, la uksimu, nuk betohem. Mirëpo, në kuptim është nga format më të fuqishme të betimit, çka i bie se ajo që pason, aq është e qartë, aq është domethënë bindëse, saqë nuk ka nevojë të betohem, por për kujdes e juaj, pra po betohem. Subhanallah. Nuk ka nevojë me u betu për temën që do të flas. Se ajo mjaftueshëm qëndron mbi argumente, pa e fuqizuar me betim. Por për vëmendjen e juaj dhe për kujdesin e juaj, apo po betohem. Përndryshe s'ka nevojë me u betu apo. Kjo prapë shton atë pjesën e parë, shton kujdesin Allahu tebareke ve teala. Shikoj, tema në vijim nuk ka nevojë për betim, vallahi është e qartë. ama kur betohet, sikurse ka thonë ai, ai beduini, kur e ka dëgju fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, se Allahu xhelle shanuhu është betu, është betu se furnizimi i njerëzve është tek Allahu xhelle xhelaluhu, dhe se është në qiejve, Edhe ai ka qenë beduin, njeri i shkretinës, i kanë mungu shumë sene nga kjo dunja. Ka thonë, kush e hidhëroi Zotin e e bëri të betohet? Na të kuptum, na, na, na po e shohim që furnizimi vjen prej ti, na po e shohim. Po kush e paska ngacmu me dilema, me fjalë, që ai po betohet? E panevojshme, s'ka nevojë të betohet, se e qartë është. Edhe kjo temë është e qartë, po Allahu thash betohet për të shtu kujdesin për njerëzit në formë më të fuqishme të betimit. E me çka betohet, fela uksimu bima tubsirun, wa ma la tubsirun. Betohem në tërë atë që ju e shihni, krejt çka shihni ju, në krejt qato në betohem. Wa ma la tubsirun, edhe betohem në tërë atë që ju nuk e shihni. A mbet diçka jashtë saj? gjëra që ekzistojnë, ose i shohim, ose nuk i shohim. Ato që i shohim, i pranojmë për shkak se i shohim. Ato që nuk i shohim, i besojmë për shkak se ka argumente që vërtetojnë se ekzistojnë. Për shembull, na shumë nga mikrobet, bakteret, nuk i shohim, ato janë këtu, po nuk i shohim. Por ka fakte të argumentuara se ekzistojnë. A i shohim ne ato? Me syrin e, me syrin e thjeshtë, nuk i shohim. Po ato shihen ndryshe. Nuk ka gjëra që ekzistojnë, por nuk i shohim. Por ka edhe tjera të mëdha që nuk i shohim. Nuk ka mundësi t'i nënshtrohen asnjë lloj eksperimenti apo analize, por ato ekzistojnë. Krejt çka ekziston është betu Allahu në të. Madje kanë thënë dijetarët edhe në veten e tij Allah është betuar. Se ai është nga ajo që nuk shihet, gajbi ma i madh, e padukshmja, e fshehura më e madhë është Allahu tebareke ue teala. Allahu xhele ue ala të nderuar është nga aspekti i mundësisë me e pa është gajbi më i madh i mundshëm. Është e padukshme më e madhe. Ngërsa nga aspekti i ekzistencës është e dukshmja më e qartë e mundshme. Nga aspekti i mundësisë me e pa është e padukshmja më e madhe e mundshme. S'mundesh me e pa. Nga aspekti i ekzistencës është e dukshmja më e qartë e mundshme. Ngase gjithkund shihet Allahu xhele ue ala. Andaj betohet në veten e tij, betohet në melaiket, betohet në xhennet, në xhehnem, krejt çka s'shohim ne. Betohet në krejt çka ka në qiell, e që nuk shihet, e çka ka në tokë, e nër tokë. Nga e kaluara e tashmja, e ardhmja, në krejt çka ekziston, krejt çka ka, Allahu betohet. Shikoni për shembull sa i kanë jap dijetarët vëmendje kur është betu Allahu për shembull në natën wa leili idha yaghsha. Pasha natën kur mbulon. Natën më nësë. Ose wa duha pasha paraditën. E çka kur Allah thot krejt çka ekziston e sheh e shihni apo nuk e shihni në krejt këtë betohem unë. Betohesh për çka o Zot? Çka është kjo temë kaq e rëndësishme? Çka qenka kaq e madhe? Çka qenka kaq me peshë, me rëndësi te ti o Zot, që ti në gjithë këtë po betohesh, Allahu tha, innehu le kaulu rasulin kerim, Betohem se kjo është fjalë e të dërguarit fisnik. Subhanallah. Para kësa ishte, ju po mohoni Kur'anin, po mohoni pejgamberin, po mohoni historinë e njerëzimit, ku e vuajtën mohuesit, ku e patën përfundimin e keq përgënjeshtruesit, e i mohoni këto krejt. Ama unë po ju betohem në krejt çka ka. Në krejt çka ekziston. Duke përfshirë dhe veten e tij Allahu tebareke ue teala. Krejt çka ka. Innehu laqawlu rasulin karim. Të nderuar, fillimisht, kur Allah betohet në tërë këtë, për të tregu diçka të caktume, E pamë në çka betohet, por e dëgjumë edhe për çka betohet. Nëse Allahu është betu në krejt çka ka, nuk ka lënë gjë me përjashtim në betim. Dhe pastaj vijon një temë e madhe. Çka kupton ti prej kësaj? Nuk ka më të madhe kurgjë se qekjo fjalë. As në tokë, as në qiell, as kurgjë që ekziston. Ngase nuk ka diçka që është betu Allahu xhele ue ala me këtë gjithë përfshirje sikur në këtë rast. Prandaj, prandaj sa më tepër këtu është problemi i njerëzve, vëllezër, edhe problemi jonë si musliman. Ky rregull, ky rregull e shëron këtë telashe, e liron këtë problem. Kur lexojmë për vuajtjet, për mjerimet, për qëndrimin e përhershëm në xhehenem, apo, disi njerit kajherë mund t'i shfaqen dilema të caktuara, ose së paku njëfarë lloj pakuptimësie e gjithë këtij dënimi, Sikurse patëm, për shembull, kapeni e hudheni e lidheni e futeni e... Ka ka bëhet vëllai. Sa përshkrimi atë. Ata nuk hanë e nuk pinë pos kështu, ata nuk kanë kështu. Vujtje, vujtje, probleme, ato. Në anën tjetër, lexon për rahmetin e Allahut që ka përfshi gjithçka, e fal e shpërblen e nuk të lidhet ato. Mes rahmetit edhe dënimit duhet me ekzistu një nyje lidhëse, që i jep kuptim edhe të parës edhe të dytës. Pa këtë nyje s'kuptohet, shkakton problem ose ka ana e rahmetit, ose ka ana e dënimit. Nëse ka lidhje, nyje që e lidh mes dy palëve, kupton të dyja ato. Cila është qajo lidhja, qajo nyja lidhëse, cila është? Qëndrimi ka, karshi shpalljes. Rahmeti i Allahut është i madh. Është Allahu falës. Është i mëshirshëm. Saqë nga mshira e tij që e ka zbrit në tokë, mshirohen krijesat e nona e do fëmijën e vet, e kështu me radhë nga gjitha këto, e tash qysh me kuptu dënimin, veç për një fakt, veç për një rast të caktuar apo, kjo mshirë, kjo mshirë pezullohet, a kupton. Çfarë krimi është ai që ka bo ky njeri që e pezullon tërë këtë mëshirë? Mohimi i shpalljes. Andaj, kaq është me rëndësi Kur'ani te Zoti. Kaq është i rëndësishëm ky libër. Kaq është me vlerë, saqë është rasti i vetëm ku pezullohet rahmeti i Allahut tebareke ue teala, i cili përfshin çdo gjë, karshi robit i jepëtëm. Njëri ka vra 100 vetë, ja ka falë Allahu tebareke ve teala. Apo na e dimë se, vëllezër, njeri mund të bën vepra të ndryshme, krejt të këqija. Me nejt në xhehnem, një ditë është Allah në rëdim, me nejt me, me, me, me dekada, e dekada, e shekuj me nejt për krime që i ka bo. Jo, kjo nuk është e thjeshtë. Por, njeriu rrin përjetësisht në xhehnem. privohet përjetësisht nga rahmeti i Allahut azza wa jall vetëm në një rast kur ka problem me shpalljen atë. A kupton sa është e madhe? Veç atëherë. Gjeni një rast tjetër ku njeri beson shpalljen, e pranon shpalljen, mirëpo krahas saj ka bo probleme të caktuara e që këto probleme e kanë privuar përjetësisht nga mëshira. S'ka. Nuk ka. Atëherë kjo të jep me kuptu se kjo shpallje qenka me të vërtetë tema më e rëndësishme, më kryesore në jetën time. Edhe për legjitimitetin e punëve të mia, edhe për orientimin e jetës time, edhe për organizimin e jetës time, edhe për gjithçka duhet të jetë strumbullar i tërë kësaj. Innehu le kaul, është fjalë. Pastaj Allahu xhelle ve ala, të nderuar vëllezër dhe motra. Shikoni, nuk thot është shpallje prej Allahut. Ma poshtë thotë, kupton. Ka thonë vend tjetër, innehu le tenzilu rabbil alemin, është zbritje e Zotit të botnave. Po, po. Po në këtë rast, të nderuar vëllezër, mas gjithë atij betimi, s'ka thonë fjala e jem është. Innehu le kaulu resul, është Kaul, fjalë e të dërguarit fisnik. Kush o ky i dërguar këtu që Allahu xhelle ve ala po ja jep nderin e bartjes së kësaj fjale, e që po betohet Allahu xhelle ve ala për krejt çka ka që e shohim e nuk e shohim, se bartës i këtij emaneti mire ka. Kush osht ky njeri, kush osht kjo krijesë, Mështë, te dijetarët është përmend Xhibrili a.s. edhe është përmend Muhammedi s.a.s. Mirëpo simbas shumë ulemave të tefsirit edhe kontekstit të ajeteve, në këtë rast Resul është Muhammedi s.a.s. Allahu xhelle ve ala po don me i thonë, domethonë, ta shtjellojmë me trajtim logjik, që kur vjen dënimi, të nderuar, Kur vjen dënimi, logjika nuk është në shkallë të parë. Dënimi kur vjen. Fillojnë emocionet e frikës ato, apo? Pra shpeshherë njeri nga frika e madhe, apo? E qet nga përdorimi menjen, apo? S'un menon ti, pra njeri për shembull i kërcnum, me shumë se në atë se jam të po dominimën e. Fri, tu të aslerë me shumë, apo? Tash, nga prezentimi i xhehnemit me ato, me ato tmerre e tmerrime, Allahu kalon te një trajtim logjik, në një ambient tjetër, një klimë tjetër, o po dalim prej asaj pune, tash po dojmë një ambient tjetër. Ky pejgamber që kemi dërgu në mesin e juaj, e që me, me thjeshtësinë më të vogël po i thuni, shikoni, shikoni, me thjeshtësinë më të vogël po i thuni, rrenës, i paguar, i porositur për përqarje, shpifës, intrigant, magjistar, shumë thjesht qe kështu po i hudhni këto akuza, shumë lehtë po e bëni këtë punë, shumë thjesht po e bëni këtë punë, Pa argument, pa fakte. Madje e dini se nuk e keni mirë. E dini. Te ju mund të jetë e thjeshtë. Te ju mund të jetë përditshmëri. Te ju mund të jetë e zakonshme, kështu. Ama ju betohem në krejt çka ka. Se qeky njeri nuk është bash i zakonshëm. Nuk asht bash i thjesht, që ju të keni mundësi kaq thjesht të hudhni dilema mbi të. Te Allahu është i veçantë, ngase një shpallje që ka këtë peshë tek Allahu, këtë rëndësi tek Allahu, që Allahu betohet në gjithçka për këtë shpallje, në këtë rast, ja kam dhënë një njeri që unë e besoj, e di, Unë e di se është i denjë për ta bartë këtë. Edhe ju e dini që është i denjë. Prandaj a është e mundshme? A është e mundshme që tër këtë mundësi, tër këtë vlerë, tër këtë që Allahu ja u dha me kaq thjeshtësi për inate, edhe për interes personal ta refuzoni, a është e mundshme? A është e logjikshme kjo? Mendoni pak apo. A po kuptoni rrjedhën e argumenteve? A është e mundshme? A është e mundshme që njeri deri n'këtë shkallë vjen që i mbyllë sytë nga faktet, me kaq thjeshtësi akuzon njerëz të pastër, konteston argumente të qarta, lufton të drejta të garantuara, me kaq thjeshtësi a është e mundshme, pse e bën këtë punë, pse e bënë kurejshët, Të nderuar vëllezër, e dini shumë mirë, Kurajshët e Mekës për asnjë çast, për asnjë çast s'kanë qenë të bindur se ky është magjistar. Kurrë. Për asnjë çast. E vetë kanë pranuar. Ata për asnjë çast s'kanë qenë të bindur, hiç kurrë. Kurrë. Madje as dilemë s'e kanë pas. Se ky njeri është mashtrues. Kurrë. E pse propojtun kështu? Pse? Që ky te Allahu është bartës i shpalljes. Kjo me pejgamberin sa të thonë. Na mund të shkojmë tash, na mund të shkojmë me shpjegim edhe tutje tash. Kur e preku majën, mund të shkojmë tash ka me zbrit teposhtë. Edhe ata që Allahu i ka bërë bartës të shpalljes në zemrën atyre besimtarët, apo, e ata që i ka bërë, i ka bërë Allahu bartës të shpalljes me kuptimin e shpjegimin e saj, me mendjet e tyne, me çfarë thjeshtësie fol keq për të ti, apo, me çfarë thjeshtësie shpif për të ti, akuzon, me çfarë thjeshtësie, A po kuptoni? Edhe kjo është normal vlera më e lartë dhe maksimale i takon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kuptim njerëzor. Mirëpo, nga ky vlerësim që e mori pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak të shpalljes që iu dha, përfitojnë të gjithë ata që janë nën të deri tek i fundit. A është kështu? Gjithë përfitojnë. Prandaj Allahu xhelle ue ala edhe kurejshëve, po edhe edhe muslimanëve po u tregon se nuk mundesh me kaq thjeshtësi me refuzu atë që është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk mundesh kaq thjesht me thon s'e marr unë këto. Po duhesh me pas një mbështetje, duhesh me pas një argument që vjen nga i njëjti burim. Nuk mundesh për fjalë të caktuara, nuk mundesh, nuk mundesh. Nuk është e logjikshme, s'mundesh ti këtu. Ti mundesh me lonë një udhëzim të pejgamberit për një udhëzim të pejgamberit. Këtu duhesh m'u sill ti, kjo është orbita jote. Ama nuk mundesh për një zakon me lonë sunetin e pejgamberit, nuk mundesh. Nuk mundesh, se unë e krejt çka ka po bëj bëjnë të tjerët, qysh e bën ti këtë punë? Apo ka ky edhe këtu e ky kuptimin. Qysh mundesh ti? Ti mundesh me pru se ki gabim. Po kishime, këto mund ta bësh. Po nuk mund nuk mund ta legjitimosh kundërshtimin. Jo. Nga se ky është personi i vetëm që e kemi autorizuar për legjitimitet, i vetmi. Kurkush s'ka drejt, apo A ka person tjetër mas pejgamberit sallallahu sallam që i takon legjitimimi i veprimeve edhe i veprave, a i takon dikujt? Jo, s'ka kurkush, i vetëmi është Allahu tebareke ve teala që thotë, kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është sevap, kjo s'është sevap, për këtë ka shpërblim, për këtë nuk ka shpërblim. A ka person i dyti, i cili e ka këtë t'drejtë, dijetarë, sahabe, a ka? Dhe s'ka, te muslimanët e kanë qartë, te asnjë musliman s'është ndryshe, ketë musliman që të e thojnë. Dhe Allahu thotë fela uksim, unë ju betohem, se ky njeri kadal pak, kadal pak, edhe ju Kurejsh, edhe ju akraba, edhe ju sahabe, edhe ju pasues, edhe ju njerëz, tej n'kijamet, me këtë njeri pak më kadal. Pak më kadal. Nuk mundesh bash ashtu thjesht ti me thonë, për Muhammedin sallallahu sallam, së Ngase Allahu xhelle ve ala është betu për të, na që s'u betu për kërkon hiç, po nuk mundesh ashtu kollaj ti. Nuk mundesh qashtu thjesht ti me i rrënu mësimet e tij, po nuk mundesh. Andaj Allahu xhelle ve ala tha innehu le kaulu resulin kerim. Ky i pejgamber që kemi zbritur është kerim. Çka është kerim? E ka zgjuar me kerem. Kerem këtu është Kerim të nderuar është njeriu që janë përmbledhë tek ai të gjitha virtytet fisnike që e bën të dalluar nga tjerët. Kejt çka ka të mirë që një njeri kur e ka lavdrohet, kejt qëto bashkë i ka pejgamberi sallallahu sallam, kejt. Kjo është e para, e dyta kerim, pse ka përdor bujarinë te prezantimi i shpalljes për të treguar se bujaria është disa lloje, edhe ushqimi është bujari e Allahut, Kerim, edhe uji, edhe oksigjeni, edhe shneta, kejt janë këto pjesë e bujarisë. Mirëpo, shpallja e Allahut xhelle xhelaluhu, udhëzimi, Kurani është bujaria më e madhe. Prandaj, njerëzit mund t'jenë bujarë në këtë dunja në forma të ndryshme, Po është bujar me pasurinë e tij, dhe kjo është nga format më fisnike të bujarisë. Mund të jetë bujar me me autoritetin e tij, e përdor për me të bo mirë. Bujar me kohën e tij, bujar me me me çka ka, kejt janë në rregull. Mirëpo. Bujaria e mësimit të Kur'anit edhe e shtjellimit të haditheve është kulmi i bujarisë. Pra njerëzit më bujarë janë ata të cilët realisht ndajnë nga koha dhe mundi për të shpjeguar dhe për të bartë atë që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por edhe këtu ka dallim bujaria. Mund të jetë shpjegim kalimtar, mund të jetë bëjmë kalimtar, mund të jetë shumë i thellë, i gjerë. Edhe këtu tani bujaria merr përmasa të ndryshme varësisht nga nga bujaria e atij që i bart mësimet. Në forma të ndryshme, forma të ndryshme. Ne e marrim nga dikush, e përcjellim, e dikush prej neve, e kështu me radhë. Mirëpo, këtë lloj të bujarisë vëllezër, nuk duhet kurrë me e nënvlerësu, nuk duhet kurrë me e konsideru, domethënë të dorës së pestë a gjashtë, e kështu me radhë. Edhe këtë mosvlerësim ne e gjejmë sot në kohën tonë. Njerëz që i mësojnë njerëzit me jetu. Madje, madje, normal, shpallja e Allahut xhele ue ala është ajo kulminantja, më e rëndësishme. Por edhe ligjet e Allahut natyrore hyjnë këtu apëtën. Jua mëson njerëzve shkencën, Që kjo shkencë i mëson me konë të dobishëm, duke njoftë Allahun më së pari, mas'e duke i shërby venit vetë, pa u manipuluar dhe pa u instrumentalizuar në forma të ndryshme. Edhe kjo hyn këtu, edhe kjo është bujari. Mirëpo, sa lavdohet kjo bujari? Sot njerëzit më tepër lavdojnë bujarinë e aspektit material, edhe pse edhe kjo është padyshim e madhe. Mirë, po bujaria e kuptimeve, bujaria e mësimeve, bujaria, bujaria e udhëzimit padyshim që është e pavlerësuar sa duhet apo. S'është më rëndësi të ke fundit, nga sa ata që të me qenë bujar në këtë nivel një mjafton përshkimi që Allah e ka po pegamberit sallallahu sallam. Pejgamberi në kuptim material, ndoshta në kuptim të sasisë, shumë nga ne mund të jemi më bujor se ai, në kuptim të sasisë. Apo se s'ka pasë çka me dhon shumë. Apo. Mirëpo, në kuptim të realitetit të bujarisë, kjo është kerim. Këtu Allahu mohon nga pejgamberi sa selam dy nga akuzat kryesore me përfundim të ndryshëm në thirrje. Do e mohon akuzën duke i thirrë në emër të diçkafit që ti e këndon nga akuza. Thamë akuza ka qenë të llojllojshme. Këtu Allahu ka prek dy nga akuzat. Lavdat, ata kanë qenë poet, ata kanë bo poezi që ta marrin mendjen, ta marrin mendjen çfarë poezi kanë bo ata. Këta i kanë thonë, ti je poet, kjo lavdat, a lavdat, po lavdat është, e pse pra, pse pra Kurani po, s'është poet, Mujsh me marrë ti, do në rrujnë, këmë, kjo është, Kurani, çdo tendencë, çdo tendencë, që vlera e shpalljes t'i atribuohet njeriut e rrëzon ato. Gjithçka. Duhet njeri me u lidh me Allahun xhela xhelalu. Kjo është kushti. Çdo lidhje tjetër s'pranohet. Kish me e pranu kët lavdat, kët mirënjohje që ia dojnë te Qabja, ia bëjnë në mënyrë të madhe, të kornizuar poeti arabëve. Del pejgamberi te Qabja e merr, apo del pejgamberi te Qabja e merr. A kishte mundësi kjo me qenë një portë që po e marrin këta, tani u në hy, ka kjo dera, ja, ja, të. Ngase kjo, kjo lavdat që ta japin ty në tokë, për atë që është në qiell është nënçmim për. Jo, ti je resul, ti çfarë poeti ti, apo, prandaj vëllezër, emni që ta ka për Allahu tebareke ve teala, mos e ndërro me asnjë emën tjetër Është emni ma i mirë i mundshëm. Çdo ndryshim i emrit është nënçmim. Wallahi është ofendim për ty. Allahu ka thënë ja ibadi o rob të mi. Nder është. Na s'jemi rob tash? E çka bësh kur s'je rob i Allahut? Po çka është emni jonë? Me këto njihemi ne. Ky është identiteti jonë. Musliman. Ngase është më gjithëpërfshirës se gjithë identitetet tjera. Ky mund të përfshijë edhe tjerë, po tjerë këtë nuk mund ta përfshijnë. Mund të jetë pejgamber dhe poet. Po, pastaj. Po nuk mund të jetë poet dhe pejgamber. E kupton dallimin? Nëse është poet, pastaj pejgamber e ka me pretendim, me aftësi e ka. Ndërsa nëse Allahu e ka përzgjedh me konë pejgamber i Allahut, e pastaj si aftësi e ka dhe poezinë, s'prish punë kjo në shpallje, e pse s'është kështu pejgamberi s.a.s. Prandaj wa ma huwa biqawli sha'ir, s'është kjo fjalë poezi. Nga kjo aspekt, edhe nga aspekti i dytë, pse një certifikatë të tillë që mund të jetë me nder në shoqni, Allahu e refuzoi, pse? Ngase në momentin, dëgjoni këtë, në momentin kur Shpallja Shpallja e ka adres njeriun e ka adres njeriun menjëherë fillojnë procedurat e kompromisit ato ti njëra ke bo këto po ndroj ti këto na me këto ato kur thotë kjo është resul kjo është dërguar apo Me këta s'ka negociata. Nëse doni negociata, me ato që e ka dërgu bëni. Apo me ta veç. Andaj u ka mshel me mohimin e të qenit poet, e ka mbyllë derën përfundimisht të çfarëdo negocimi në favor të tyre me u pranu gjendjen edhe në dëm të asaj që ka shpallja. Kalilen ma tuminun. Shiko këtu kur e ka përmen, nuk është poet, ka thonë, pak besojnë. Kjo kalilen, te dijetarët kanë nxitë një farë diskutimi, ata s'besojnë hiç, pse Allah thonë pak besojnë. mosekzistimit. Po ju nuk besoni. Ju ju aq pak jeni të gatshëm me besu. Apo sa që kjo pak fare nuk shihet. Se ju pak interesim me pas për me besu. Ju vazhdoni tutje. Apo po ju për faktin se hiç besoni nuk ecni tutje. Te poeti ka ardhë me besim, ndërsa kur e ka mohu të qenit magjistar, ka ardhë me reflektim me meditim. A ka ndonjë dilemë veç për rimë, ka ardhë, për me rimu këtë moment me... Jo, interesant është. Të nderuar, poeti, poeti, Me çka i bind njerëzit? Me qka? Po me fjalë. Ai shka, e ai thotë diçka, njerëzit binden. Këto fjalë kur i thotë poeti, ku shkojnë te njeri? Në vesh, a shkojnë në vesh? A e patëm dersin e kalum veshin, kujtë për erë? Allahu po ju thotë, apëm, veç pak veshin vnojani, hiç ma shumë, e merrni vesh se s'o poezi. Veç pak, don veç pak vesh, kaq për me besu, apëm. Por me besu, don pak vesh, veç. E magjistarët çka don? Magjistari i bon truket pak ma t' komplikuara, apo? Edhe këto mjafton, po magjistarin, magjistarin, domethënë, njeriu veç pak kur ta menon, pejgamberin s.a.s. veç pak me menu, e thotë që s'ka mundësi me kon magjistar. Pse? Ngase magjistarët e pranojnë bashkëpunimin me shejtanin, ata e pranojnë me xhinët. Ndërsa, pak si t'menon në Kuran, a ka, a ka, domethënë, e, e, krijesë që shëmtohet, e, e, e shahet, e refuzohet, ma shumë se sa shejtani, Na ia nisim me lezu Kur'anin me Eudhu billahi mine shejtani rraxhim A keni pa naherë A keni pa naherë magjistar në dunja Që me kaq mllef e urrejtje Flet për shejtanin A keni pa Jo s'keni pa as kurrë s'keni me pa prapë. Nuk muni me pa A keni pa naherë që e dekonspiron Deri në detale shejtanin qysh e bon Kur'ani Nuk e gjeni Që urdhnon për me e kundërshtu Deri në detale Ai e vesh kët me kët komb ti veshe me këto. Ai han me këto ti. Deri n'këto detale. Veç pak me i dëgju këto, me i lexu e kuptoni që nuk është kahin. Nuk është ky, s'është magjistar. Se magjia ka tjetër efekt, ka tjetër manifestim, ka tjetër burim. Ndërsa burimi, efekti, manifestimi, ndikimi i këtij, nuk është ndikim magjie. Nuk mund është. Njeriu në magji, te ndodhur, në magji, ja merr krejt, ja merr magjia. Menen, ja merr menen, Pastaj, nuk gjykon qysh duhet. Nuk gjykon qysh duhet. Prandaj i thojnë, sihr. Sihri, çka o sihr? Diçka që e fshehur me ndikim, nuk shihet, është e fshehtë. Ja merr njerit mendjen, ja ndryshon qëndrimin, lëvizjet, ja ndryshon disponimin. Qiky o ndikimi që e bëjnë shejatinët, ma shumë s'kanë çka me bo. Ndërsa ndikimi i këtij Kurani tek njerëzit, a është ndikim manipulant, apo është ndryshe? Kqyrni sahabët atëher, e kuptoni. A ka pas një magjistar, ithtarë, kaq besnikë, e kaq bindshëm që në asnjë rrethanë, kurrë s'kanë pranu me lëviz as sa një thërrmi nga pozicioni mësimet e pejgamberit a.s., kjo don pak tedhekkerun, me, mendoni pak. E gjeni këtë konkluz. Qysh kon Ebu Sufjani, kur i ka pas sahabët n'Medine, kom hi, thotë tu në të, apo me i besu magjisë së caktuar kur kam pas oferta të magjisë që i ban me nder pas prova pa telashe jo më s'kam pa e veç pak me menu njëra kjo veç pak çka i bjen 2 3 apo 1 orë jo jo jo kjo veç pak kjo distancë veç pak a është distancë kohore apo është distancë vendore apo çfarë distancë është po çfarë distancë Kurani flet distancohu veç pak e dëgjo distancohu veç pak e mendo nga çka distancohu Distanco nga epshi veç pak. Edhe nga inati. Veç thu inatit në 2 minuta, pritëm se kam pak punë. Kur del, s'vjen te inati ma apo. Ama n'presion të inatit, e të epshit, e të kalkulimeve psharake, Kalilën. Pamjaftueshëm është ai besim për me t'nxjerr nga krizat. Pamjaftueshëm është. Ai pak një shkëndi të ndez ka pak dikun. Ai të kallzon që po, ama pamjaftueshëm për me t'nxjerr nga errësira që je fut por se, si pasojë e epshit edhe inatit e, e, e mendjemadhësisë e kështu me radhë. Pastaj i nderuar Allahu tebareke ue teala, thot, tenzilun min rabbil alemin. Është zbritje, domethënë, nga zoti i botëve. e ka zbrit Allahu tebareke ue teala. Zoti i magjistarëve, Zoti i poetëve, Zoti i të mire, i të mirëve, Zoti i të këqijve, Zoti i dobtëve, Zoti i të fortëve, Zoti i të pasurve, Zoti i të varfërve, Zoti i të gjithëve. Ai e ka zbrit. Ai e ka zbrit. Prandaj kur i thoni poezi Për ju mund të jetë lavdatë, ama për këtë libër është nënçmim. Nuk pranojmë ndryshe. Nuk pranojmë. Prandaj edhe për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam nuk pranojmë se është njeri ma i suksesshëm në botë. E është menaxheri ma i mirë. E është reformatori ma i madh i historisë. Nuk pranojmë nëse veç Muhamedi është aty apo. E pranojmë nëse është Resulullah. Po, pejgamber i Allahut po, i pa konkurrencë. Mirëpo, këto ashtu lavdata reformatore, kështu me radhë, kur i dyti me aftësi tani i treti janë do tjerë që tani me, me, veç me aftësi njerëzore maten. Kjo është nënçmim. Kjo nuk i bon nder pejgamberit alejhi selam. Absolutisht, nuk i bon nder. Çka tash mbet në nivel të pejgamberllëkut? Me realitet është i pari i të parëve, sa është nder për neve kjo punë? Edhe Ibn Qayyim rahimullahu e përdor si argument se vërtetësia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut është e ndërlidhur ngushtë me ekzistencën e Allahut dhe se mohimi i pejgamberlëkut të tij realisht është mohimi dhe ekzistimit të Allahut nëse qiky s'është pejgamber as Zot s'ka Po sa që shtot na, kushtimisht apo. Pse? Shiko Allahu çka thot. Wa law taqawwal alina ba'd al-aqawil. O ju kurejshët e Mekës, çka merr mendja ju? A e dini që ky veç një fjalë, ma të thjeshtë me thon për neve, që s'e kena thon na thuje. Pa a, a dini çka i bëjmë na këtina? Subhanallahu. Pra shihni prapë rikthim i fuqisë së shpalljes. Nëse qiky pejgamber lun me shpalljen tonë, a di çka i bëjmë na këtina? E jo juve, apo. Ba'd al-aqawil. Kjo ba'd al-aqawil është, domethonë, një, një, një, një gjysë fjale, me thonë, veç. Taqawwala. Taqawwala është, domethonë, sikur, ai të na përshkruante neve. Me na ngjit neve diçka, çka na s'e kemi thonë, e gjysë fjale, Që çka i bëjmë atë? Le ekhadhna minhu bil jemin. Do ta kapim bil jemin, e jemin është ana e djath. Allahu ka sjell tu një, një, një, një, një pamje, një vizualizim i kohës së kaluar, kur ata që e kanë praktiku e din shumë mirë çka i bjen. Kur kanë dorë me ekzekutu diken, Përdoret edhe në kohëra të vonshme, domthon në mënyrë ma brutale, ma të dhimbshme. I asht kap dora e djathtë, apo që të hapet pjesa e të goditet koka ma lehtë atë. Që kjo e kishim kap ka ana e djathtë, edhe pastaj thumme lekata'na minhul uetin, pastaj këtë damarin kryesor të zemrës, ja kishim këput në ven, Veç një gjysë fjale me thonë për neve çka s'kena thonë atë. A kujtoni kjo punë është hajgare? Më shumë në rëmë. A menoni që na e lëmë dikën në tokë me folë për neve rrena, shpifje, që është të ta? Prandaj, për ne për shembull të nëzër, me dalë dikush, me dalë dikush në media, edhe me thonë, qeveria ka vendosë që këtë dimën rryma është falë. Është premtim qeveritar që është falë ato. Apo. Edhe njerëz për me besu, me bo sene. Tani thotë, mas një dy dite, thot jo veç rrymën, po kena vendosë edhe, domethon ka, e, një mijë euro në muj me jav dhënë apo. Krejt ti i shpif, i flet, mediat e përhapin, populli beson, qeveria rrin duarkryq. A rrin? Jo more Allah. Jo ma se ky shtet në emën tonë, as tu ka zullum, ma di marrin masa, mun me denu, njerëz. A jo me rren një njeri, 23 vjet vjet në emën të Allahut tebareke ue teala. ju premton, e ju kërcënon, e ju flet, e ju mëson, edhe Allahu xhele ue ala e len me fitue, me ndihmu e me e dasht e m'u përhap. A, a, a është e logjikshme kjo punë? Po nuk ka ashtu, nuk ka ashtu. Prandaj të nderuar Allahu xhele ue ala po thotë. Ky s'asht e thot na e kemi dërguar. Ky një fjalë me thon çka s'e kemi thon atëherë çka bëhet. S'ka tjetër kërkush. Të nderuar vëllezër, shkojmë, sot, guxim, sa keq është me fol n'emën t'Allahut. Ka thonë Zoti, feja Allahut, kush të ka thonë? A di sa, sa, sa peshë e madhe është kjo. Pse Allah i toleran do njerëz në tokë, mi bo këto punë, kjo punë sprovë. Ama, Allahu na rujt me të kap, me të kap, je biljemin, kah e djatha, ose biljemin, jemin është edhe forca, se njeri e ka të fort, anën e djathtë, zakonisht, apo. E kapëm me forc, që s'ka ka ik. Ua ma, pastaj Allahu thot, fe ma minkum min ehadin anhu haxhizin, edhe kur ta kapëm na, pa askush prej juve s'un e pshton prej durve tona. A muni me nxjerr, jo? Me thon jo zot, Ka hapsir për krahasime. Se janë bazat, tani masi kjo është kët bazë, kjo, ka hapsir pak apo. E kanë pytë për trashgimin e një antari të caktuar t'familjes. Ka thonë nuk e di. Nuk e di sa e ka hisen. Ebu Bekri ka thon nuk e di, e din çë e din nuk e di Ebu Bekri. E po. Domethon, ai ka dit qysh data çka bohet, po këtë ras nuk po di ku me e lidh. I kanë thonë, kul bi ra'jik, thuje mendimin tan, tek e fundit të nderuar vëllezër, mendimin e Ebu Bekrit e ka legjitimu pejgamberi salallahu alejhi ue selem. Apo, kur ka thonë, kur bohet turbullinë e sene, alejkum bi sunneti, ndjekne rrugën teme dhe, sunnetil khulefai rrashidin, Pasues të drejt, jo çdo mendim i Ebu Bekrit është i pagabushëm, larg asaj. Po e ka pas edhe një arsye më të madhe me thon. Po edhe shok i pejgamberit edhe ka ngu krejt, edhe ka ditë ku me e lidh, s'e kish bo këtë pa lidhje. Në trashëgimi që është hise Apo, që n'atë n'atë punë, n'atë punë, krejt që ka ndodhë nga gabimi është, se vend se me i taku këtij edhe një njëzet euro ma shumë, i merr ky tjetri. Se çka që? Çka që? I ka thon thuje mendimin që po na duhet se na merr siklet pa da sëmë për i do mos ta thuj. Ka e presioni e të bon. Thuje mendimin. Ka thonë, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka thonë. Cila tokë më mban, e cili qiell më strehon e më mbron nga dënimi i Allahut, nëse në fenë e tij them çka menon Ebu Bekri. Kjo feja nuk është pazar, nuk është garë kjo punë. Un mendoj, un kum thon, un kush je ti, kush jam unë? Vallahi s'osht me rëndësi, ça mkërkosh unë absolutisht. As ti as kush jemi na? Na jemi shërtor. Po e qëlluam me begatit e Allahot, të shpeshtu qëllimin, po gabuam Allah na falt. Ama gabimi në qoftë se është, pa i përmbushur kërkesat, edhe pa e dhon mundin me ia qëllu, dije çka i bëjnë fetarisht, gjykimi për ata. Po ka herë e tip, për shembull, thotë, u munova me ia qëllu. U munove? Me çka u munove ti? Për shembull, tash, a është e logjikshme një njeri e ka një rast urgjent, një, një, një, një, një sulm, njeri e ka në shpi, Allah na ruajt, në rrugë e sheh, edhe i qëllon një brisk, i qëllon diçka, e çel, e pren këtu, ia bon kështu, edhe, edhe tani kur e sakaton mirë, thot unë u munova sa dita, po çe po gjet diçka, kjo u munova une, Çfar çfar përshtypi i thot mjekëve atje thot. Mashallah demek ti u ke munu me çaj thon. Po çfar munu more i shkret, po ti e paske myt. Po ti si ai që po, po qysh qysh munohesh ti kështu. Apo u munova unë. Ta vini as u munova t'mi lidh dhëm. Ti muno deri, deri në kiamet munohu me i lidh. Nëse s'i ki lidhjet, s'i ki mjetet, badihava e ki. Po s'mundesh me lidhë, Allah, po nuk mundesh. A po kupton? U munova. Jo kur s'e pas në një e për. Tash kjo është enciklopedi e hadithit edhe këtij i paska ikë. Për shembull. Ma në zi, kujdes. Që për pejgamberin, le ehadhna minhu bil jemin. Fort keq e kapim, fort keq. Badal ekavil, një gjys fjale me thonë për neve që s'e kena thonë. Ju kurejsh, a e kuptani çë o gjendja, s'o kjo pun pazari, as nuk o pun magjie, as nuk o pun poeti, është pun shpallje. Ani nuk është punë hajgare. Allah e ka zbrit, për rahmet, për mësim, për falje, ama jo tallje. Wa ma hua bil hezel. Allahu thotë në suren Tarik, wa ma hua bil hezel. Ky Kuran është i qartë, serioz, nuk është hajgare. Nuk është hajgare ky Kuran. Kush don fut në dorë to, kush don komenton, interpreton qysh don. S'është kjo punë kështu, vallah, ka rregulla, ka mjete, Duhet me ditë gjuhën arabe, duhet me ditë këto, e me ditë rregulla, me ditë sene, ani me pas mundësi me hi në disa. Unë u munova, me çka u munove ti? Prandaj me pas kujdes. E jo me pru hadithin, ka thonë pejgamberi s.a.s. Kur munohet e ja qëllon, i ka dy sevape. E kur munohet e s'ja qëllon, po ti, për kon është kjo, kur munohet. Për atë që i ka krejt mundësitë me u munu për me ja qëllu, krejt i ka, po prap gabon se është njeri, që kjo është pa qëllim. Po ti s'ki as një element, as një mjet s'e ki për me u munu, qysh munu është i Allah. Andaj Allahu thotë, wa innehu le tedhkiratun lil muttekin, Allahu e qun Kuranin tedhkira, a dhe çka tedhkira, ai mund të përkthehet, është Rikujtim, është përkujtesë. Tedhkira është, vëllezër, kur bëhet fjalë për një të vërtetë, një realitet që shumë pe njerëzve nuk e vrejnë hiç është. S'i kushtojnë rëndësi. E një grup i vogël i ekspertëve, njerëzve të mençëm e vrejnë apo tedhkira ato. E Allahu po thot për me e kuptu këtë seriozitet qysh duhet Me pështu nga ky gaflet, nga kjo pakujdesi, nga kjo pavëmendje, një kategori e njerëzve bojnë këtë, muttekin, ata që kanë frikë Allahun tebareke ve teala, veç frika pe Allahut, frika nga dënimi i Allahut tebareke ve teala, të ruan që mos të futesh në këto thashetheme, e në këto avantura të përpjekjeve të mangëta e të varfëra, po frika pe Allahut, se ki me dalë me dhënë llogari, që kjo muttekin, Mirë, po kjo nuk na pengon me zbrit. Prandaj, vëllezër, kjo është një mësim për përpjekje. Ne e dimë që këta s'e pranojnë. Ne e dimë që ka me pas një çurrë, ne e dimë këtë punë. Apo po kjo s'na pengon na me vazhdu tutje. Edhe kjo nuk duhet me na bo me u marr me ta se ne e dimë. S'ka qenë befasi me i thonë pejgamberit magjistar, ka qenë befasi për ta, se ai s'ka dit çka është, po a ka qenë befasi për Musën a.s., me pas qenë Musa në vakt të pejgamberit s.a.s., me që Allah, mi thonë, ma në ku më me lësëm të Musa, sa mi thonë, vallah, po më thojnë i shët, po të thojnë, ai krejt çka më kanë thonë mu, a kish thonë Musa, që Prandaj ti vazhdo, mos u merr ti me këto. Wa inna la na'lamu, na kur po të themi bo sabër, na kur po themi mëso, na kur po themi bonu i mëshirshëm, na kur po themi mundohu, na e dimë, na e dimë që ka kësi njerëz, a do me na mësu neve? Na e dimë që ka të pagum, e dimë që ka të shantazhum, e dimë që ka shpifsa, e dimë që ka të turi, e dimë na, na'lamu, na e dimë. Po kjo s'ban me pengu me kon të mirë, e me ecë tutje. Wa innahu, Allahu tha, le hasra, wa innahu le hasratun alel kafirin. Ky kuran është, ky është gjykimi i Allahut. Kur Allahu gjykon, Allahut, la muakkibe li hukmi. Nuk ka mundësi kurkush me i vendos presje gjykimit të tij. Çka Allahu po gjykon? Ky kuran është dëshprim për mohuesit. Pse dëshprim? është dëshpërim në dunja, është dëshpërim në varr, është dëshpërim në ahiret, është ka të sillen është dëshpërim. Ky kuran për një kategori është përkujtim, zgjim, këndellje, vëmendje, gzim, për një kategori është mllef, dëshpërim, mërzi, rrënim, për të dyjat i ka kurani, për kon a dëshpërim. Krejt ata që dëshirojnë përmes formave të caktuara të manipulimit e mjeteve të ndryshme, apo me i mashtru njerëzit, me i bind se e bardha është e zezë, e zeza është e bardhë, e mira është e keqe, e keqe është e mirë. Krejt ata që dojnë qështu me bo, me i përmbys vlerat e kuptimet e duhura, përpjekjet e tyre ka me i rrëzu, kanë me kon të dëshprum. Gjithmonë ky kuran ka zonë që sa që është apët. Edhe sot, vëllezër, çdo përpjekje, tendencë, ky Kuran po ju shkakton dëshprim. Ngase po mjellet diçka e po korret diçka tjetër. Allah, problem o kur e ke mjellë diçka e me korrë diçka, a problem, se unë, unë mundë e mundë e për qëta, me m'dalë. E shpesh njerëzit po mjellin, po japin mund, angazhim, me iu dalë diçka, e kur po shkojnë me korrë po i del krejt diçka tjetër. Po është hasret edhe n'ahiret, kur ta shojnë, kjo është më e keqja. Dhe kjo është përkujtim me rëndësi, këtu që do me marrë na, se kur shojnë se, qysh Allahu i shpërblen bamirësit, qysh Allahu i shpërblen të devotshmit, si Allahu i pagun besimtarët, çfarë dëshprimi i madh që e kanë hupë. Edhe për çka e kena hup, për çka, për do fjalë të hallkut, e për do si interesa të caktume për për kën kena hup, për kën gjith hasën. Kur e shohim, kur e shohim që e ngrit Allahu ato që ata kanë tentu me ul, e nderon Allahu xhelle ve ala ata që kanë tentu ndoshta me i njollos, e që Allahu i pagun e i shpërblen. Në dunja ani çfarë dëshpërimi është? Apo Kur dikush thotë për shembull, edhe pse ka pasiguri, apo në investim prap njeri është i dëshprum ku qysh s'dita më po. Më thotë dikush një ekspert investo qëto 100 do më shpejt i bën do të tjera më shumë apo se qashtu u kon situata investo. Ja, valla se këto 100 i kam më e lartë e argumentimit dhe e arritjes së dijes, ma nalt mo nuk ka njeri ku me shku. Ma bindje se hakkul jekin s'ka. E për ata Allahu e merr në kështu, të kryme këtë punë. Mirëpo, ti në fund o Muhammed, e ju pasues të Muhammedit, fesebbih bismi rabbikel adhim. Ata kanë me vazhdu me thonë që s'është pejgamber, zoti s'po i nimon fukareve, zoti, ju vazhdoni me e ngrit emnin e Allahut, ju vazhdoni me mendim të mirë për Allahun, fesebbih, ti thuj subhanallah, i pastër është Allahu nga çdo e metë, i pastër është Allahu xhelle nga çdo lëshim, ky kuran është drejtësi, ky kuran është moral, ky kuran është barazi, ky kuran, çdo mendim ndryshe është, shpifje për Allahun, e ti thuj fesebbih, po s'ka thonë, asaj që e ngrit emrin e Allahut dhe e pastron nga çdo njollë, mos u bë sebeb ti o besimtar që të njolloset emri i Allahut, edhe pse ai subhanallahu i panjollosur, po edhe ti me këtë bën shoqëroje këtë pastrim të Allahut azze ve xhel, në ngritje të emrit të Allahut, e bëhu i kujdesshëm në sjelljet tua, e në qëndrimet e tua, e në veprimet e tua, që përmes teje Allahu të madhnohet, e Kur'ani të besohet, e pejgamberi të duhet e të pasohet, ti bënu ai, fesebbih bismi rabbikel adhim. ngase ki për kan me bo, për Zotin që është El Adhim, madhështori që gjithçka është në dorën e tij, dhe gjithçka atij i nënshtrohet i përulet, me dëshirë, apo pa dëshirë. Kjo është surja El Haka. Allahu xhelle ve ala na mundësoftë që ta madhnojmë Allahun azze ve xhel. Ta prezentojmë Kur'anin si duhet, të bëhemi me të vërtetë, të udhëzuar dhe udhërrëfyes për të tjerët, ndriçues e kandila, sikurse ishte pejgamberi salallahu alejhi ve selem me shokët e tij e pasuesit e denjë. me fjalët tona, me veprat tona, me bashkëpunimin tonë, dashnin tonë, respektin tonë e kështu me radhë, të bëhemi me të vërtetë prezentuesit më të mirë të asaj që ka ardh me të pejgamberi salallahu alejhi ve selem edhe ka shpall Allahu xhelle ve ala. Kaq për këtë takim, vazhdojmë me suren e ardhshme, inshallah, deri takimi i radhës, zoti ju ruajtë e ju shpërbleftë. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kethira.